نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد إيه، كما kama اليوم إن شاء الله تتعانزا درس لكتاب فتيا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم الرقص والغناء والاختلاط بالنساء لشكانديك العلامة جمال الدين الدولعي الشافعي رحمه الله تعالى kabla ya kuanza darasa letu hili la kitabu chetu hichi kwanza nukta ya kwanza at-ta'rifu bil muallif mwandishi wa kitabu ni nani aliandika kitabu hiki ni nani tuweze kwanza kumtambua ndio jambo la kwanza sisi kama hapa kuna hii nusa yangu na hiyo ndio sawa sijui wanasema huwa khatibul jami' al-umawi bidimashq ni khatibu wa msikiti ambao unaitwa al-umawi ambao unapatikana Dimashq katika miji ya Suria Al-Mufti Abu Abdullah Jamaluddin ni mufti Abu Abdullah Jamaluddin محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين بن زيد بن قائد بن جميل الثعلبي أتكلم نسخ زينان عندك الثعلبي الأرقمي الدولعي إمام هويو ولد آه، بدولعية من قرى الموسم amezaliwa sehemu panaitwa Adawlaia katika miji ya Mausil. Mausil ni muhafadha au muhafadhatu Nainawa fi shamali al-Iraq. Mausil ni ni mji au ni mji ambao unapatikana Iraq katika sijui Kiswahili kitanizumbua hapa kaskazini ndo kusini eh kusini ni mji ambao unapatikana kusini mwa Iraq bimaana hii Mosul inapatikana Nainawa Nainawa sema hapo palikuwa Nabii Yunus sawa ni katika kaskazini mwa Iraq kwa hiyo huyu imamu rahimahullahu ta'ala kazaliwa adawlaiya katika miji ya Mosul. mausul vile vile inapatikana ndani ya mkoa wa Nainawa. Na Nainawa inapatikana kaskazini mwa Iraq. Sawa? Sanata 55 wa 500. Imamu huyu kazaliwa mwaka wa 555 Hijiria. Wakadima Dimashqa, imamu huyu baada yapo akawa amewasili Dimashq fatafaqaha bi'ammihi khatib Dimashq Diyauddin Abdul Malik ibn Zaidi ad-Dawla'i kisha akachukua elimu kwa ami yake yani kwa ndugu wa baba yake ambaye ndo alikuwa ni khatibu wa Dimashq ndo alikuwa khatibu katika masjidi hiyo au katika jamii al-Umawi kabla yake sawa ambaye anaitwa Diyauddin Abdul Malik ibn Zaidi ad dawlai ambaye alifariki mwaka wa 598 rawa an ibn Sadaqa al-Harrani katika walimu wake ambao kapokea kwao elimu wa kwanza ni ibn Sadaqa al-Harrani alimu hapo almuhim sawa hamna tatizo vingine vimo lakini katika mashaikh wake wa pili wa sheikh wa, wa sheikh shuyukh mnasema kaandika katika mashaikh ambao kapokea kwao ibn sadaqa al harran ha hapo kuna nipa shanga tu ya tisa sawa wa sheikh ash-shuyukh abi al-qasim عبد الرحيم بن اسماعيل vile vile katika واكني أبو القاسم عبد الرحيم اسم ابن إسماعيل وعميه الفقيه أبو القاسم عبد الملك بن زيد الخطيب نفل فيلا من شكوى لمكو عمياك بني أبو القاسم عبد الملك بن زيد الخطيب وأبي طاهر بركات أو بركات ابن إبراهيم الخشوعي فيلا فيلا كتكوى لمواكي ni huyu Abu Tahir Barakat ibn Ibrahim eh, eh, al-Khushu'i wa ghairihim na wengine ambao amechukua elimu kwao wa ulia baada ammihi wa talat muddatuhu huyu baada ya ammi yake kufariki kwa sababu ammi yake ndio alikuwa khatibu wa al jami al-Umawi sawa so, alipofariki nani ami yake akawa amechukua nafasi yake yeye sawa akaka akawa khatibu khatibu katika masjidi ile muda mrefu sana manaahu almuazzam min o, o, min o, min alfatawa mudda kisha almuazzam akawa amemziwia kutoa fatwa kwa muda wa kiasi kadhaa huyu ambaye mziwia ni al-amiru Jamaluddin alikuwa anaitwa al-Amiru Jamaluddin Araslani ibn Ma'a au ibn Ma'ali alladhi hakama Dimashqa fi al-qarni eh, au fi qarni sabi' al-Hijri huyu ndo ambaye kahukumu Dimashq katika karne ya saba Hijiria kwa kipindi huu kiongozi akamziwia imam kutoa fatwa sawa wa kana Jamaluddin shadidan ala rafidha bali imam huyu Jamaluddin alikuwa ni mkali sana kwa mashia alikuwa ni mkali sana kwa mashia طيب warawa anhu katika watu ambao walipokea kwa kwake wa kwanza ibn al-halwaniya eh والجلال ibn as-swabuni wa khadimu vile vile katika watu ambao waliochukua elimu kwake ni, ni mfanyakazi wake Suleiman ibn Abil Hasan wa jamaa na wengine wengi kwa hiyo katika watu ambao waliochukua elimu kwake na mtumishi wake yumo sawa akachukua ilmu kwake na akawa katika wanaozuni wa dini wadarasa muddatan bil ghazaliya huyu imamu Jamaluddin akafundisha muda kadhaa kwenye madrasa ambayo inaitwa al-ghazaliya iliyokuwa huko huko kwao wa ansha al-madrasata ad-dawla'iyya na vile vile akaanzisha masomo kule kwao walidhalika nusibat lahu masomo hayo yakanasibishwa kwake طيب وكان فصيحا kwanza jambo la kwanza imamu huyu alikuwa ni mfaswaha katika kuzungumza eh alikuwa mfaswaha mahiban mahiban ay man yakhafuhu an nnas watu walikuwa wanamuogopa sawa lahu samtun hasan samtun ina maana nyingi samtun ina maana ya tariqun wadih ina maana ya madhhab ina maana ya waqar fana mtu akisema lazima samta ay at-tariqa al-wadiha au unaposema lahu namlahu samtuhu ay madhhabuhu au naposema ma'rufun bisamtihi ay bisakinatin wa waqar kwa hiyo imma inaweza kwa kwa maana alikuwa labda anafata njia iliyokuwa nzuri au anaweza kwa alikuwa katika madhehebu aliyokuwa mazuri au vile vile alikuwa na utulivu yote inaweza kwa kwa maana katika maana hiyo mufakhamu kalamihi mufakhamu kalami ukisema kalamun mufakhama hii kalamun fihi fakhama ay azimatul qadar au faswiha au ahamia kwa alikuwa na maneno ambayo alikuwa na qima maneno yake alikuwa akizungumza imam alikuwa anazungumza maneno ambayo yako na qima maneno ambayo yana ufaswaha ndani yake maneno ambayo yana umuhimu ndani yake Imam rahmatullahi ta'ala alayhi wa kana min kubara ahli asrihi eh vile vile alikuwa katika wanaozoni wakubwa katika zama zake katika zama zaki walmu'azzamina fi ay muhtaramun katika walikuwa wanaheshimiwa katika wanaozoni zama hizo na vile vile alikuwa ndani yake Imam rahmatullahi ta'ala alayhi تولى خطاب الجامعة الأموي بعد وفاة عمه وكانت وفاته سنة إيه، ثماني وتسعين وخمسمائة إمامه رحمة الله تعالى عليه بعد يا عمياك ندقوا بعد كفاريكي akachukua سيمو هيو يا ukhatibu katika masjidi hiyo ya al-umawi alipofariki baba yake au ndugu wa baba yake ilikuwa ni mwaka wa na tisini na nane hijiria eh ila wafatihi sanata khamsin wa 30 wa ka akaka tuibu kuanzia mwaka huo mpaka mwaka ambao aliofariki ndani yake mwaka wa 635 fatakunu muddatu khitabatihi 37 sana kwa imamu huyu rahmatullahi ta'ala alayhi alihutubu kwenye masjidi ile miaka 37 ni khatibu katika aljamiu al-umawi sawa kwa imamu huyu hakuna vitabu yani vitabu vyake havikutajwa vitabu yani alikopokelewa kwa aliandika vitabu hapana sawa wadhahiru annahu ishtaghala bitadris walkhitaba an at imamu huyu ameshughulika sana eh, na kufundisha na kuhutubu alishughulika na hivi vitu sana alikuwa anafundisha sana na anahutubu lakini hakuna vitabu alivyoviandika ambavyo vinajulikana sawa anasema huyu ambaye alifuata hakika hichi kitabu walam ajid lahu siwa hadhihi risalati allati hiya ibaratun an futya mukhtasara kwa hiyo sikupata vitabu vyake zaidi ya hichi kitabu kimoja ambacho tunasoma hichi. Sikupata vitabu vyake zaidi ya hichi kitabu kimoja na hichi kitabu ilikuwa ni fatwa ambayo alikuwa anaulizwa peke yake. Ilikuwa ni fatwa ambayo alikuwa anaulizwa. Akawa amejibu lakini hakuna vitabu vingine vya huyu imamu ambavyo vinajulikana. Miaka 37 ni khatibu anakufundisha watu lakini alikuwa jishughulisha na kufanya nini na kuandika. طيب مات رحمه الله تعالى في جماد الأولى الفريق من مجوى جماد الأولى سنة 35 و600 مواقع 136 نا وثلاثين ها عن 80 سنة كيف نديش اللي قونا مئة ثمانين اللي قونا مئة ثمانين وولي الخطابة أخ له دونه بكثير في العلم kisha ambaye akambakilia kama khatibu kwenye msikiti ule ni ndugu yake ambaye alikuwa chini katika elimu chini sana kuliko yeye ndo akambakilia kuwa imamu pale qala al-hafidh adh-dhahabi rahimahullah lam yutawil akhuhu lakini ndugu yake hakukaa muda mrefu na yeye akukhutubu muda mrefu isipokuwa baada ya amefariki wadufina ad-Daula'i bijairun bimadrasatihi kwa hiyo imamu Jamaluddin akazikwa sempo naitwa Jairun hii Jairun ina maana nyingi ina maana nyingi sawa maana ya kwanza ashharuha ismun au ismun qadim limadinati Dimashq ni jina la zamani la mji wa Dimashq ilikuwa inaitwa Jairun ويطلق ايضا على احد ابواب الجامع الاموي na vile vile ili jina Jairun ni moja wa milango wa hii masjidi almasjidu aljami'u al-umawi moja wa milango wa, wa msikiti ule ulikuwa unaitwa jina hilo sawa طيب kwa hiyo ima amezikwa pembeni ya msikiti ima katika mji wa Iraki kwa jumla وكان من اعيان الشافعيه اي من كبار واشراف وفاضل alikuwa katika wanaozoni wa bora na wakubwa katika madhehebu ya Shafi'ia na hapa waislamu insha Allah humo wanaozoni ambao tunamsoma hapa ni wanaozoni katika madhehebu ya Imam Shafi'i itikadi aliyokuwa nayo mwanazoni huyu ndio itikadi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala sasa leo kuna baadhi ya watu wanamfuata Imam Shafi'i kwenye furu' lakini kwenye usul wanamkhalifu kama ambao wanajiita mashafi unakuta wenyewe wanajinasibisha kwa Imam shafii kwenye fiqh na pia sio mambo yote na mwingine anamzulia lakini kwenye itikadi wako kinyume na nani na Imam Shafi'i na ndio maana imamu abul mudhaffar as-sam'ani rahimahullah kasema la yambaghi li ahadin an yansura madhhabahu ay shafi'i fi al-furu' thumma yarghab an tariqatihi fi al-usul haitakikani kwa yoyote kunusuru madhhabu ya imamu shafi'i kwenye furu kwenye masala ya kifiki kisha akaacha njia yake katika katika misingi katika aqida kama wewe kweli ni mushafi'i eh basi fata madhehebu ya Imam Shafi'i kwenye fiqi na ufate madhehebu ya Imam Shafi'i kwenye nini kwenye aqida sawa kwa huu ni mmoja katika wanaozuoni wa madhehebu Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala طيب nukta ya pili at-ta'rifu bil kitab wa ahamiyatu kutambulisha kitabu hiki na umuhimu wake ha الكتاب عبارة عن جواب لسؤال وجه للعلامة Jamaluddin Ad-Daulai kitabu hichi kimezungumzia majibu eh, ya swali ambalo limeelekezwa kwa mwanazuoni huyu eh, swali ambalo limeelekezwa kwa mwanazuoni huyu thumma quri'a alayhi ba'da dhalika fi au fi majlis baada ya kuwajibu haya majibu ambayo kawajibu yakasoma kwenye kikao bimana kwenye majlisi ya elimu hii fatwa yote ikawa imefanya nini imesomwa والسؤال كان حول عقيدة أهل الحق من السلف الصالح na swali hilo lilikuwa linaelekezea wapi kunako itikadi ya watu wa haki eh mina salafi salih kwa wale wema ambao waliotutangulia salafu salih sawa طيب وعن قوم يرقصون ويغنون ويصفقون na vile vile fatwa hiyo ilikuwa inaelekezea kwa wale watu ambao wana tabia ya kucheza na kuimba na kupiga piga makofi sawa wayukhalituna an-nisaa al-ajanib kisha wanajichanga na wanawake ambao ni ajanib ambao si maharimu zao wayazumuna annahu dinun wa haqqun kisha wanadai kuwa hiyo ndiyo dini na haki bimaana Sheikh rahimahullahu ta'ala katika hii fatwa aliulizwa baadhi ya maswali swali la kwanza aliulizwa kuhusu itikadi ya ahlusunna swali la pili akaulizwa kuhusu masufi ambao huwa wanacheza na kuimba na kujichanganya na wanawake kisha wanadai kuwa hiyo ndiyo dini na ndio haki faajaba jawabin sadid fi bayani ba'd aqaid ahli sunna kwa Sheikh rahimahullah akajibu jibu lilokuwa lizuri katika kubainisha baadhi ya itikadi akutaza zote akabainisha baadhi ya itikadi za watu wa sunna ha eh? thumma takallama على حرمة ما يفعله الصوفية من الرقص والغناء والاختلاط بالنساء بجواب مختصر حسن kisha Sheikh rahimahullah akawa amezungumzia uharamu wa yale ambayo wanayafanya masufi eh? katika kucheza misikitini na kuimba na kujichanganya na wanawake akayajibu yote hayo kwa jibu ambalo liko kwa ufupi lilokuwa lizuri wala shaka أن الأخلاق لها ارتباط وثيق في الع... أو hakuna shaka kuwa tabia ina mafungamano na nini na itikadi lazima sunni salafi awe na tabia njema na ndiyo maana alipotaja itikadi za halusunna sunna akataja na ile ambayo masufi wanayafanya mambo ya kukaa na imba imba msikitini wanacheza wengine wamejichangachanga na wanawake pale msikitini sawa fakullama salahatil aqida istaqamat akhlaq aqida inapokuwa nzuri na ndio kisi tabia inazidi kuwa nzuri ولذلك ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو كتابه أو كتابها الفذ في العقيدة المسمى بالعقيدة الواسطية بالكلام على ما يأمر به أهل سنة من حسن الأخلاق وما ينهون عنه من قبيحها عندما أنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنت كتاب شاك تعقيدة متني العقيدة الواسطية شيخ الزنغمزية مشوش كتاب ويتو أكزنغمزية yale ambayo ahlusunna wameamrisha katika tabia iliyokuwa njema na kukataza tabia iliyokuwa mbaya kwa sababu inatakikana ahlusunna wajipambe na tabia njema na ndio maana wanaozoni wengi wakawa wanahusia watu kusoma adabu kabla ya elimu anasema Abu Abdullah Sufyan thawri rahimahullahu ta'ala na ikiwa kama qauli inasema tabi'i qauli tabi'i akisema kanu yafaluna kadha anakuwa kusudia ima kama ni katika tabi'ina wadogo anakuwa kusudia wale tabi'ina wakubwa na maswahaba na katika wale tabi'ina wakubwa wanapozungumza salafi walikuwa wanafanya kadha na kadha wanakuwa wanakusudia nani maswahaba sawa wanasema Sufyan thauri thawri rahimahullah ta'ala كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا kwa salafu salih walikuwa hawapeleki watoto wao kutafuta elimu mpaka wawafunze adabu wayataabadu na wakufanya ibada 20 sana miaka 20 bimaana anamkamata mtoto wake anafundishwa adabu anafundishwa ibada miaka 20 ndo anamfunza nini elimu وقال ابن المبارك رحمه الله ابن المبارك akasema talabtu al-adaba 30 sana nimeitafuta adabu miaka 30 niko najifunza adabu ha wa talabtu al-ilma 20 sana nikajifunza elimu miaka 20 bimaana kati ya adabu na elimu kipi alijifunza muda mrefu adabu alijifunza adabu miaka 30 akajifunza elimu miaka 20 sawa طيب katika maneno mengine akasema wakaru yatlubuna al-adaba qabla al-ilm walikuwa wanajifunza adabu kabla ya elimu vile vile akasema Imam Malik rahimahullah qala ibn Sirin amesema ibn Sirin rahimahullah ta'ala kanu yata'allamuna al-hady ay al-adab kama yata'allamuna al-ilma salafu salih walikuwa wanajifunza adabu kama jinsi wanavyojifunza elimu ndio maana utakutana katika wanafunzi wa ahlusunna wal jamaa wengi wamepangimika na nini na adabu na wala msikii kauli za hawa mahizbi maana mahizbi ukiradi mubtadi eti una adabu ha wanaga adabu kwa sababu gani umeradi bida ukamradi mtu wa bida una adabu wakati rududu ni katika dini ndani ya Qur'ani Allah miradi katika sunna mtume karadi wanaozuoni masahaba na na wale waliofuata masahaba wameradi mpaka na, na kutubu rudud zikaandikwa kama kitabu aradu ala aljahmiya chanani cha imam ahmad rahimahullah ta'ala na vingine vitabu kutubu rudud zimeja sasa hawa ukiwaradi wala vinaona ghadhabu kwa hiyo hili katika ile maneno ambayo huwakimbiza watu wasisikilize haki unajua ukitaka kukimbiza mtu asisikilize haki eh? watu zungumzake mpe ule mtu kisifa kibaya yule kadha kadha kadha ah ndio sana kuaga na kwa sababu mtu afuatie darasa zako labda labda mtu anani afati hata audio ambazo zinatumiwa zako kwa azisikilizaji yeye anachukua tu ah anagaa adabu wale vijana lakini kwambia twambie neno limoja ambalo tutazungumza msikitini la ukosefu wa adabu ambaye mnawaradi watu kila siku ndio ukosefu wa adabu kumradi watu ndio ukosefu wa adabu kwa katika jambo ambalo salafu salih au wala ambao wanafuata njia salafu salih ahlus sunnah wal jamaa jambo la kwanza ambalo wanapambika nalo ni adabu ndio maana ta Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah Ta'ala kwenye risala yake min aqidat ahli sunnah wal jamaa mwisho akaandika akhlaq ambazo salaf au sunni anatakikana tupambe nazo akataja katika sifa za ahlusunnati waljamaa kule mwisho ile risala sawa na ndio maana tukutana wanafunzi wetu sio watukana watu ovyo ovyo lakini wao kuna hata siku zinaisha na kuona dada mmoja ameandika kwenye Facebook anatukana masalafi wakati yule shekhi aliyokuwa alikuja hapa yule mwingine sijui anaandika neno gani Facebook yani kama ameandika gaji Kile kama maneno ya ukosefu wa adabu hata maana kuyasoma. Kwa hiyo ndo tena ukitizama wewe ni katika wanawake ambao wanasoma kwa nani? Kwa mahizi. Au kwa ambao wanajinasibisha na usalafi. Kwa hiyo inatakikana mwanafunzi sunni ajipambe na nini? Na tabia njema. Sawa? Tayeb. Tuingie kwenye risala moja kwa moja sasa bali. Tayeb, kabla tujaingia kwenye risala كتابه كنايتوا فتيا في بيان عقيدة أهل السنة وحكم الرقص والغناء والاختلاط بالنساء فتيا نمراد في أنينو فتوى سوا فتيا بمعنى فتوى نمفرد يعني أو جمع يا فتوى نيني fatawa au fatawin fatawa au fatawin sawa nini maana ya fatwa nini maana ya fatwa ma yufti bihi almufti au alalim ni yale ambayo mufti au msomi anayafutu na kuyajibu bi ulumi din katika elimu ya dini وفي قضايا الشرع na katika kadhia ya kisheria bimaana ya dini eh liyubayina alhukma sahiha ili aweze kubainisha hukumu sahihi hii ndio maana ya fatwa fatwa maana yake ma yufti al, ma yufti bihi almufti au alalimu بعلوم الدين وفي قضايا الشرع ليبين الحكم الصحيح Fatwa ni yale ambayo mufti au msomi wa dini anayajibu katika mambo ya dini ili aweze kubainisha hukumu sahihi. Sawa? Au katika taarifu nyingine unaweza kusema aljawabu mimma yushkilu min almasail alshar'iyya au alqanuniyya. Eh? Vile vile unaweza kusema kuwa fatwa manake ni kujibu yale ambayo yanatatiza katika masaili ya kisheria au katika masaili ya dini sawa au ya kikanuni hii ndio maana ya nini ya fatwa alafu aqida e bayan fi fatia au futia tushajua maana ya futia ni nini eh ni fatwa fi bayan nini maana ya bayan al bayan eh bayan maana yake التوضيح wal مناك ni kuweka kitu wazi na kukidhihirisha ndo bayan sawa wal ithbat bid dalil na kudhibitisha jambo kwa dalili sawa wal hujja vile vile hujja ina maana ya bayan vile vile wa kalamun yakshifu anil maqsud maneno ambayo yanaweka wazi makusudio ndio maana ya, ya bayan sawa kisha akasema aqida nini maana ya aqida al aqida huwa al iman al jazimu الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده Aqida ni imani ya kweli ambayo haiingiliwi ndani yake shaka kwa yule mwenye kuitakidi fil imani billah katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wama yajibu lahu min at-tauhid na ile ambayo ni lazima kwake bibani lazima kwake Allah subhanahu wa ta'ala katika kumpwekesha بربوبيته أي إفراده تعالى بأفعاله بمعنى كمفكشة الله كتك ما ياكي كوا الله أنا أمبا بكياك أنا مشريكا الله بكياك أنا يتوى رزك أنا مشريكا الله بكياك أنا أنا بليك ما بيوت أولي مويم وألوهيته نفل فيل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة كمفكشة الله كتك إبادة بمعنى أمبا بك إبادة زوتس بليك كواكي usichinje isipokuwa kwa ajili ya usisujudie isipokuwa Allah na mengine wa asma'ihi wa sifati ya ifraduhu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi vile vile kumpokesha Allah kwa majina yake na sifa zake sawa kwa tayib kwa ufupi hii ni maana ya aqida huwa al-iman al-jazim allati aw alladhi la yatatarraqu ilayhi shakkun lada mu'taqidihi في الإيمان بالله وما يجب له من التوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أو قد كمانا نجينة العقيدة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره في الفيلة جزء ستة إيمان لمانا يا كما مني الله na malaika zake na vitabu vyake na mitume wake na kuamini siku ya mwisho na kuamini kadari sawa kisha ahli sunna ahli as-sunna as-sunna nini maana ya sunna inapotajwa sunna katika aqida sawa inakusudiwa hiya ma kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallama واashabuhu radhiyallahu anhum min al-i'tiqad inapokusudiwa sunna katika aqida si la fiqi ma yusabu fa'iluhu eh wala yuaqabu tarikuhu tumwambia mtu fanya sunna mtu anakuambia ah si sunna si mpaka watu wanakuwa wanachanga mambo sunna katika fiqh ni mfano sala na ni swaumu ya Alhamisi na na Jumatatu ile ni sunna kwa maana ile ya fiqi kule ma yusabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu ukifunga Jumamosi ufanye nini afu ukifunga Jumatatu unapata thawabu haukufunga upati dhambi ukisali sala za kabla na baadia unapata thawabu ukiziacha haupati dhambi sasa mtu anakuletea mpaka na ndevu eti ndevu ni sunna ma mayuthabu fa'iluhu she ukinywa ndevu ni minal kabair ukinywa ndevu katika madhambi makubwa siku moja toa nilikuwa toa <laughs> hutuba sehemu hivyo vile kazungumza mambo ya ndevu kasikia mama mmoja kajidoga yeye mwenyewe anasema mbona mimi natoa ndevu <laughs> mimi natoa ndevu zile sina <laughs> mimi nikizitoa hizi nitajikuta nimetoa na ngozi maana sinaanza kutoa sawa kwa hiyo inapokusudiwa sunna katika aqida hiya ma kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu radhiyallahu anhum min al-i'tiqad ni njia ya mtume na masuhaba zake kwenye itikadi ndio maana ya sunna kuna posema ahlu sunna wanakusudia watu gani humul mutamassikuna bisunnati rasul sallallahu alayhi wasallama inapokusudiwa wanaposema ahlu sunna watu wa sunna inakusudiwa humul mutamassikuna bisunnati rasul sallallahu alayhi wasallama athabitati anhu walmu'riduna عن كل ما خالفها من أقوال الناس واهوائهم وعقولهم ياندو اهل السنه ني watu هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نوالي wale ambao wameshikamana na sunna صلى الله عليه وسلم الثابته عنه ambazo zimethibiti kwake mtume صلى الله عليه وسلم والمعرضون عن كل ما خالفها na kupuuzia kila au kuchoweka mbali na kila kilichokwenda kinyume na suna ya mtume sallallahu alaihi wasallama min aqwali nas kama maneno ya watu mfano mtu anazungumza maneno ambayo yako kinyume na sunna unaachana nayo wa ahwaihim na matamanio ya watu sawa wa uqulihim na akili zao mtu akitumia kama anavyotumia baadhi ya makundi potevu anatumia akili kuliko dalili unapomletea hadithi ambazo zinazungumzia adhabu za kaburini yeye anakuambia lakini tukitumia akili hivi ukienda pale kaburini ukafufua kaburi utaona mtu anaadhibiwa <laughs> yani yeye anatumia akili wakati Allah anasema anasema aje alladhina yu'minuna ah, ah, katika eh, ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna kwa hiyo ghaib yale yaani ndio mambo ya ghaib ambayo lazima tuyaamini ambayo hayaonekani sawa طيب vile vile katika kuna hadithi ambayo mtume anasema inzi kiangua kwenye kinywa kwenye kinywaji ufanye nini ishindilie ile afu ndo utoe kwa sababu bali moja la inzi lina sumu lingine ndo dawa mtu afanya kukwambia hivi kweli kutumia akili akakaka inzi kanaanza kwa na dawa na sumu hapo hapo kamoja yani yeye mtu anaacha maneno ya mtume kwa sababu ya akili yake kwa hiyo ahlus sunnah wal jamaa ni wale ambao wanashikamana na suna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimethibiti kwake na kupuuzia kila kinachokhalifu kila kinachokwenda kinyume na sunna sawa itakuwa ni maneno ya watu au matamanio yao au akili zao sawa tayib kisha hukumu nini maana ya hukmu ma yuhkamu bihi au ma yakdhi bihi ndio maana ya hukumu kile ambacho kinahukumishwa kwacho sawa mama arraqs arraqs nini maana arraqs arraqs maana yake atanaqulu wa tahriq wa tahriq juz'in au akthar min ajza'i aljismi ala iqa'in ma التنقل وتحريك جزء أو أكثر من أجزاء الجسم على إيقاع ما الرقص manake nini ni mtu kuhamahama na kutikisa tikisa baadhi ya ya sehemu za mwili kwa sababu ya kitu fulani kwa mtu anaanza kucheza manake mtu anaanza akacheza nyanyo kwa maama mara atigishika mkono yani watu wanacheza aina tofauti kuna wengine anacheza kwa kisa toka mguu ta ta ta ngoma ikipigwa na anacheza tu mguu tu mwingine yani kichwa tu hivi hivi unaona kwa ndo anasema araqsu kucheza maana yake nini atanakul ni kuhamahama tunaweza kutoka hapa anaruka huku eh? kama mziki umekolea sawa wa tahriku juz'in na kutikisa sehemu sawa au akthar au zaidi sehemu moja au zaidi min ajaz au min ajzai aljism katika viungo vya mwili ala iqa'in ma tukwana kitu ambacho labda ni ngome iko napigwa mtu anatikisa anataka tikisa yani watu wanacheza tofauti kuna mbana anacheza kutikisa mkono mwingine kichwa mwingine mwingine kama yeye sasa kama mziki umekolea anafanya nini ana eh, anaingia yeye wote na kichwa sawa alghina الغنى معناك نيني الغنى ها الغنى معناك التطريب التطريب والترنم بالكلام التطريب والترنم بالكلام الغناء مناك التطريب والترنم بالكلام مصحوبا بالموسيقي أو غير مصحوب بها ده معنى الغناء التطريب من التحسين والترنم أي التغني واللحن مزيكي maana yake nini ni mtu kupendezesha na kuimba kwa lahni bi kwa kuregeza sauti yani mtu anaimba kwa sauti ya kuregeza sawa kupendezesha na kuimba kwa kuregeza sauti bil kalam kwa maneno bimaana mtu anasema maneno anaregeza sauti anarembesha ndio maana ya kuimba na kupendezesha ile sauti sawa mashuban bil musiqi sawa maneno hayo yatakuwa yanasindikizwa na nini na mziki maana gitaa ngoma dufu na vingine ambavyo vinatumika katika kupiga mziki sawa au ghaira mashubin biha au visivyo vimesindikizwa na, na hivyo na mziki bimaana kuimba waislamu mtu akikaa na imba imba bila ngoma lakini anategeza sauti anaipendezesha hiyo ina maana ya kuimba ina maana ya kuimba sawa طيب kisha maana al-ikhtilat al-ikhtilat maana al-iltibas والتداخل ها نكو انجليانا الالتباس والتداخل نساء جمع للمرأة nisa ni uwingi wa almar'a almar'a ni mwanamke mmoja annisa ni wanawake wengi kunaposema alikhtilatu bin nisa bimaana atadakhulu fima bainahum kuingia yani kuchanganyikana wao kwa wao bimaana wanawake na wanaume kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa tumejua jina la kitabu bimaana shekhe amezungumzia futia fatwa fi bayani katika kuweka wazi na kubainisha aqidat ahli sunnati wal jamaa au aqidat ahli sunna itikadi ya watu wa sunna wa hukmi raqsi na hukumu ya kucheza wal ghina na kuimba wal ikhtilat bin nisa na kuchanganyika na wanawake ndio kitabu hichi kinazungumzia ndio kitabu hichi kinafanya nini kinazungumzia طيب ha tuende kwenye kitabu man al-qari soma wewe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين المبحث الثاني عن النص محققا مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله مده ضمن الشيخ الإمام العالم الفقيه بقية السلف محدث الشام داج الخطباء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الفضل ابن ابن يزيد التغلبي الشافعي الدولعي قراءة عليه وأنا أسمع قلت رضي الله عنك هذه العقيدة فأقر بها وذلك سلخ ذي العقيدة ذي القعدة ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة وستمائة وستمائة الجامعة في دمشق في زاو في في زاوية الخطابية الخطابية الخطابية فقال رضي الله عنه سألني بعض أصحابي طيب كوانزا موانزو الشيخ رحمه الله أكازنا بسم الله akaanza na bismillah. Iqtidaan bikitabillah wa taasiyan binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa Sheikh alipoanzisha risala hii na bismillah ni kuiga kitabu cha Allah. Unapofungua Qur'ani mwanzo unakutana na bismillah au bismillahir rahmanir rahim kisha nakuja suratul Fatiha. Na vile vile Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anapoandika barua kutuma kwa wafalme kwa kuwaomba waslimu waingie katika Uislamu alikuwa anaanza na nini na bismillahirrahmanirrahim kwa hiyo mtu anapoandika risala au anapoandika kitabu akaanza na bismillah anakuwa ameiga kitabu cha Allah na mwenendo wa mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kisha akasema la ilaha illa Allah udda udda bi mal istidad